Copyright Goethe Verlag München 50 languages คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งอูคน La gent ดิฉันย่อดิฉันและคุณ Yoitu. เราทั้งสอง Nosaltres dos. Nosaltres dues. เขา Ell. เขาและเธอ Ell i ella. เขาทั้งสอง Ells dos. Elles dues. ผู้ชาย l'home ผู้หญิง la dona เด็ก el nen ครอบครัว una família ครอบครัวของดิฉัน la meva família ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ La meva família és aquí. ดิฉันอยู่ที่นี่ Jo sóc aquí. คุณอยู่ที่นี่ Tu ets aquí. เขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ Ell és aquí i ella és aquí. เราอยู่ที่นี่ นูซัลตรัสโอมาคีคุณอยู่ที่นี่บูซัลตรัสโอมาคีพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ทุกเซลส์สโอมาคี